k'upfunzwe kubahirizwe ari mu ibohero eka mbere n'uwurekuwe nawe yubahirizwe inzego zijejwe amabohero n'ubutungane zitegerezwa gukora iki canke ziriko zikora iki ni bimwe mu bibazo tuza guca hirya no hino muri kino kiganiro mwateguriwe na Alain Desire neza isanganiro kino kiganiro tuvugana n'umunyagihugu yigeze gupfungwa hafi ikiringo c'imyaka ibiri avuga ko aho yapfungiwe mu ibohero hari bamwe bamwe bigishwa imyuga itandukanye ariko ngo harakenye abashobora kubitaho mu bijanye n'inyifato ingene nafatwa ntabwo umuntu w'umufungwa yafatwa neza oya ntabwo yafatwa neza ni amakana umuntu w'umufungwa ntashaka gufatwa neza keretse gusa yuko amahirwe y'umufungwa agira leta irabafungurira iyi nicyo n'ikiza ntibabayeho neza mugabo barabaho hari aho bagira bati barigishwa imyuga nawe warigishijwe umwuga muri iyo myaka ibiri warimo ku ruhande rwanjye nta mugabo imyuga narabonye yuko ibaho narabonye nk'abarira impuzu abatayere narabonye kandi eh, amateri domaine wizeri biriyo wowe none niko ariko utashoboye kubikurikirana jewe sinabaye interese n'ivyo kuko jewe ntabyo nigeze mbona keretse yuko byoba mu nyuma ngira ngo byarahindutse bikabaho jewe ntabyo nigeze mbona nta muntu nigeze mbona aza kuturemesha hariho abanyororo bihebuye hariho abihebuye cane hariho nabo umenga ntaco bibatwaye umenga ubuzima buri aho nyene rero nta bantu nigeze mbona baza ngo baje kuremesha munyororo na bijya bintu bise reglement mandela ni kuvuga inama mpuzamakungu yarafashe icyemezo yo kwemeza icyo bita regarema mandira kuvuga amategeko ajyanye n'ingene abanyoro bategerezwa gufatwa batezwa gufatwa nk'abantu bagafatwa neza bagafatwa rundu abo bantu iyo bagashobora kuvuzwa hanyuma bakababuza kugira ngo babahe ibihano bidakwiye n'icyo bakoze bagashobora kubagaburira nk'uko bategerezwa kugaburirwa eh, mu munyororo hanyuma bakabemerera yuko bashobora no kwitwara igihe bumvise yuko babakoreye amabi batategerezwa gukorerwa nk'abantu bari muri prison hari biboneka bariko barigishwa ibitandukanye bategerezwa kwigishwa ibiki bategerezwa kwigishwa ibintu bijanye n'imyuga cyane cyane kandi n'ubu hari aho babishikako mugabo usanga ari abanyororo bariko barigisha abandi ivyo byose byari ibintu byiza cyane kugira ngo umuntu ahejeje umunyororo wiwe ashobore nawe nyene kwiyungunganya aronke ico yokora mugabo rero urabona abanyororo amabohero ni benshi cyane kandi amabohero ni make amabohero yo mu burundi harategekaniriza abapfunzwe inyigisho z'imyuga ane kuri cumi na rimwe ari mu burundi niyo asa n'ayabikora ku rugero rusa n'uruteye imbere umuyobozi mukuru w'amabohero gervais hajayandi abona ko bikiri ku rugero ruto mu bikorwa bakora amabohero n'uvuga ahanini n'ibikorwa bifatiye ku ku burimyi n'ubworozi hafi mabohero yose nubwo dufise amatongo mato mato turarima turarima ibigori turarima nk'amabohero ya muyinga hafi yose nk'imuyinga ibohero rya gitega ibohero rya rumonge ingozi turakora bya bintu bijyanye no kugisha ibiseke kugisha inkoko nk'amabohero ya muyinga hafi yose hari umwuga wo kubaza mu ibohero rya ngozi umwuga wo kubarira turayisanga ku ibohero kuri rya mpimba ku ibohero ry'ingozi abakenyezi eh, hari n'undi mwuga uri ko turazana indi myuga yindi bishasha turiko turazana ubu dufatanije n'abadufasha cyane cyane ishirahamwe mpuzamakungu rijejwe iterambere mu gifaransa bita PNUD eh, turiko turigisha imyuga mu mabohero ashikane cyane cyane imyuga ifatiye no gukora amasabuni imyuga yo gukora ibintu byo mu nshato imisipi ibirato murafise eh, bamwe bize iby'inyifato babakurikirana kugira ngo nabo babereke ko igihano barimwo atari ukubanka canke atari ukubahohotera amabahero yose ari gisata twita igisata kijejwe imibano cyateza gukurikirana abantu bose gukurikirana abantu bose uko bukeye bakamenya ingorane bazifise umuntu dusanze yicurikiye tukamubaza ingorane afise kumbure hanyuma tukamuhanura dufatiye ku kibazo afise ntibakwiye ku buryo boshyikira abafungwa bose kugira ngo babaze umufungwa wese ngo yaranafise canke bamuhe impanuro zikwiye kugira ngo e, eh, niyarekurwa aze arekurwa afise ico yimare canke yarahindutse bivana n'ibohero uko ringana nka ku mpimbi usanga hari abantu benshi ibihumbi bishika nka bitatu n'amajana turatsingira ngo baba nk'abantu batanu gutyo hari aho usanga mu ico gisata abakozi nka babiri hari usanga hari bane muri rusange ni bake uravye uko banyoro baba bangana ubukene bw'uburyo bw'amafaranga ngo nibwo butuma inyigisho zitegurira abapfunzwe gusubira mu buzima busanzwe ziba ku rugero ruto umugenduzi mukuru w'ubutungane adolphe habyarimana avuga ariko ko ubutungane buraje ishinga n'uko izo nyigisho zotera imbere koko turabona ko hari agahazi na twebwe ku bijyanye n'ingene iyo myuga igwizwa hariho agahaze kuko turazi yuko uburyo ariko bakoresha nk'umuyobozi bukuru bw'amabohero buragira igihe buke. kuko eh, bajya abantu bari benshi basaba uburyo bwinshi haba mu kubafungurira haba mu kubagirira isuku haba mu kubavuza haba mu kubunguruza bisaba uburyo bwinshi ku buryo mbere usanga leta hagera igihe ukabona ko eh, biremereye ugereranyije n'uburyo buba buhari ukabona ko biremereye Eh, ariko ntako leta itagira na kumwe kugira ngo eh, abantu bagume bafatwa nk'abantu bagume babandanya imyuga babagume bashobora gukora ibyo bari bazi n'ice bigenda kandi bishobora gufasha amabohero yonyine mu buzima mu kubaho mbere ashobora gufasha n'abo bantu kugira ngo bavuye mu mabohero kumbure umwuga wabo azobandanya uko bari basanzwe bigenda biboneka ko eh, abakurikirana iyo myuga ni bake canke ababakurikirana ari bike nka leta mutegekanyike busanzwe nk'imushikana y'ubutungane buragerageza ibishoboka byose kugira ngo eh, nk'ibijyanye n'abakozi babe bahari ntibabe bati igisata nicyo kirakurikiranwa neza mu mabohero kubera ko eh, umuhinga atawe uhari mugabo ku bijyanye n'abakozi bagerageza kuroda ibisata byose eh, byo mu mabohero bigakorerwako eh, ikigira kabiri ni ikijyanye n'uburyo kumbure uburyo nari navuga nti uburyo ntibukwira kubera ko urabye ubwinshi bw'abafungwa uburyo buraba buke turakererwa ugasanga bujya buyobozi burabuze uburyo bukwiye bwo kugira ngo baronde ibikoresho bikwiye mbere bwa buhinga abantu baba bafise ntibusubire inyuma twebwe twashiye imbere cyane inyigisho mu kubigisha yuko baguma ari abantu kandi bafite uburenganzira yuko baguma n'umutima mwiza kuko ejo barava mu mabohero bakabandanya ibindi bikorwa baguma n'umutima mwiza kugira ngo ejo mbere n'uwerekana iyo nyifato nziza muri za nzira zo gutezurira abapfungwa eh, aheza akajamo ari nacyo gituma tugira ati ubufise ubuhinga abana yabwerekana hanyuma leta nayo imwe yitanga ku bijyanye n'uburyo yotekanya kugira ngo meni iyo myuga itezwe imbere abapfunzwe batuzuye ngo bategerezwa gutandukanywa hisunzwe ibyaha baba barakoze umushingwamanza Fabien Segatwa hasigura ko babapfanze biba intambamyi mu gusubiza ku murongo abakoze ibyaha bategerezwa gutandukanywa nk'abanyororo batarahabwa ibihano bategerezwa gutandukanywa n'abanyororo bamaze gucibwa ibihano byabo aba urabona iby'abagore n'abana byo byo biramaze kubahirizwa abagore bafungiye ukwabo abagabo bafungirwa ukwabo abakiri bato bafungiye ukwabo igisigaye gutandukanya rero n'abantu babaye abarindiriye kuburana abo bantu bakiri mu byo bita bataracibwa imanza hanyuma bagatandukanya abaciwe imanza zikomakomeye n'abandi baciwe imanza zibayabaye urabona rero nk'uwacira urubanza rwo guherayo ubuzima bwiwe bwose kandi akabaza yuko icyo gihano kitazotezurirwa ntiyategerezwa kuja hamwe n'abandi kuko urabona wewe aba yarihibuye ntaco aba akiziga murabona kera mu gikoroni iriya pirizo yo mu rumo rumonge yari yubakiwe abantu bahanishijwe igihano gikoma akomeye nibo baje hariya mugabo urabona ubu ntawe boshira abandi ubu barabavanganije bose n'abakirindiriye kuburana niyo bari n'uwufashwe ugasanga rero bica bigorana cyane kugira ngo bashobore kubatandukanya ugasanga aribyo bintu biragiye mu mutwe y'abantu batigeze babyiyumvira nicyo gituma byiza ari uko kubatandukanya bituma bataja hamwe n'abakoze ibyaha bikomakomeye amabohero yo mu Burundi ngo aracari make bigatuma abapfunzwe badashobora gutandukanywa hisunzwe ibyaha bakoze umuyobozi umukuru w'amabohero Gervais Hajayandi avuga ko iruhande y'ubukene bw'amafaranga hari kandi n'ubukene bw'abakozi dufatiye ku bitigiri kumbore birebire by'abafungwa ibitigiri by'abafungwa dufise bigira ku 10 icumi ntiduheza ngo turonke abigisha bo kwigisha abantu bose imyuga abafungwa bose ngo tubigishe imyuga ibi gutegura umutima w'abafungwa birasaba abakozi abakozi bakwiye kugira ngo bashikire abafungwa bose turavye ibikenewe n'abakozi bake e, hariho intambamyi ijanye n'ibibanza ibanza bokwigiramwo ni bike kuko navuze ko iyo abanyoro babaye benshi n'ivyo bibanza biha bikaca biba bikeye hari intambamyi ijanye no kuronka abigisha abigisha bigisha iyo myuga nabo barakenerwa kuko umwuga wigishwa n'uwuzi uretse n'izo amabehero ane nababwiye dufashanya na mugambi ukwigisha abanyororo ku bijyanye n'imyuga dufashijwe n'ishyirahamwe mpuzamakungu pinide ubundi ho nta bigisha dufise bigisha iyo myuga n'ibikoresho byo kwigisha abantu imyuga iruhande y'izo ntambamyi amabohero yo mu Burundi arubahiriza gutandukanya abapfunzwe bivanye n'ibyaha baba barakoze icyo dukora kugeza ubu kujyanye n'ibyo gutandukanya abafungwa dutandukanya abafungwa dufatiye ku gitsina ku byaha n'inyifato turaraba abantu ariho abantu mategeko agejwe abantu bafunzwe mu Burundi cyane cyane itege itegeko ayo twita reglement d'ordre intérieur yatubwiye yuko uyu muntu tubonye afite inyifato kanaka ashobora kosha abandi akabatwara mu kugira nabi abo turabashyira mu bibanza byabo bakabana yayayaya muntu utumviriye isanganiro urahombye urasizwe n'amajambere n'ukuri turi mu kiganiro kebuka wibaze kuri radiyo y'isanganiro tukaba turi ko tubaganira ibijanye n'ingene upfunzwe ategerezwa kwitabwaho kugira ngo bimworohere gusubira mu buzima busanzwe inyuma y'igihano cyo gupfungwa kebuka wibatse umunyororo amaze kwezwa n'ubutungane canke igihano ciwe kimaze kurangira ngo ntiyategerezwa kumara kanya na gato mu ibohero umushingwa manza Fabien Segatwa habona ariko ko urupapuro rutangwa n'umushikiriza manza haraho rugorana kuboneka hariho abantu bashobora kwezwa mugabo kugira ngo abe muri prison ategerezwa kuronka uruhusha rwa ministere ni ukuvuga kuvuga parquet itegerezwa kubijamwo kugira ngo abahe urwandiko rwemeza yuko urwo rubanza rwaciwe ashobora kuvayo urwo rupapuro rwa rwa minisiteri rwa parike rutabonetse ntavayo hari igihe umuntu rero ashobora kwezwa mugabo parike ikabura ikabura ikanabyibagira cyane cyane nka bajya badafise abavoka bakurikirana baca bavuga ati uyu muntu yareze mugiriye rwa rupapuro mukurayo tujyane kwa diregite de la arashobora kuguma muri prison hari n'abagumayo umwaka hari n'abagumayo imyaka ibiri baratarava mu ibohero kandi barejejwe mu bindi bihugu iyo umuntu arekuwe ntanasubira no mu munyororo asubira mu munyororo aza gutora utuntu twiwe aca ataha ubu aca asubira mu munyororo hanyuma agatinda akibagirwa yuko yarekuwe ugasanga ari mu munyororo atana kimwe kimupfunze urwo rupapuro rutangwa n'umushikiriza ngo ntirugoye kuboneka umugenduzi mukuru w'ubutungane Adolphe Habyarimana avuga ariko ko bishobora gushika iyo hari bishasha bibonetse ku warapfunzwe ngo uwo vyashikiye yo kwitura ubuyobozi bw'amabohero cyangwa umugwi ukurikirana abapfunzwe abo bantu bose twarana babwiye yuko imiryango yabo yogereze ikashikira umugwi ujejwe ukikirana madosiye y'abafungwa canke bagashikira ubuyobozi bw'amabohero kabwira uwo muntu wabo ingwane yagize eh, nk'abapfungwa nabo bashobora gushikira ubuyobozi batanga umuburanashatse ko babakira mbere abafise imiryango iri hanze cyangwa abafise abashingwa manza nabo nyene kibuza ko bashobora gushikira ubushikiranganji bakandika ayo makete tukaheza tukaha ujya mu gwi bakiga idosiye y'umumwe wese twasanze hariho utubazo tumwe tumwe twagiye turabaho hamwe usanga mbere umuntu bavuga ati n'umunsi uwo muntu ari ku rutonde rw'abari kugwa mugo hirya ucuronka baca bavuga ati inyabuna nyabuna turabye muri dosiye yiwe igitangura uwo muntu twasanze hari ibintu birimo igipfungu umuntu yareka bikuwe n'ubutungane cyangwa igihano cyaheze urwo rupapuro ubwarwo woshobora kugorana kuboneka urwo rupapuro ntigogorana ariko urumva umushikirizamanza ubwira nawe nyine atenyenye aba afite ayo makuru ayo makuru dufite niyo aba afite nawe nyine urwo rupapuro rega rutanga ku bintu bigororotse ubwo ntibishobora gushika ugasanga yibagiwe hama akabandanya ari mu ibohero kandi yategereza kuba yarekuwe eh, nta muntu atsa kubagirwa kuko nk'abajejwe bijya twita eh, igisata cy'amategeko basaba gukurikirana eh, amadosiye abantu ngene ariko imbere hari igihe n'ivyo twaba bishika ugasanga umuntu ari mu ibohero mugabo atana dosiye afise cyane dosiye naho yigira ugasanga amaze igihe kinini ariko turabye abakozi basa mu mabohero ubu avuga ko amaze kurangiza igihano ciwe bitamworoheye gusubira mu buzima busanzwe kuko ngo atanteguro ihari yo gukurikirana abavuye mu ibohero baravuga yuko umunyororo kuwe bamufasha kugira ngo ashobore gushyika iwabo njyewe ubwanjye ndekuwe birashoboka yuko baba bareze kuko bigira kubera uburyo butariho rero njyewe mugo naciye mbona yuko ari ibintu bavuga mugabo batabishyira mu ngiro eka ababifashije n'abari kubimfasha kugira ngo umuntu afunzwe akurikiranwe neza bimwe bishobora kumufasha gusubira neza mu buzima busanzwe ubona igikwiye gukorwa ari iki igikwiye gukorwa bo mbona ni uko gusa umuntu apfunzwe mugabo ivyo vyose ibintu byabo by'abafungwa ntabikurikirana umuntu baba bakwiye kumukurikirana bo mukurikirana bamuri bakamufasha kugira ngo amenyere ubuzima agiyemo kuko ubuzima aba agiyemo si bwa buzima yahoramo aba agiye mu buzima bushasha ni byiza ko bamukurikirana yego bakamufasha kumenyera amategeko ajanye n'agateka k'abapfunzwe ngo arahimiriza ubutungane gukurikirana ko yasubiye mu buzima busanzwe umushingwamanza Fabien Segatwa havuga ko amabohero ategerezwa kandi kuraba ko bashoboye kwiyunguruza gushika mu miryango itegeko rishasha rirabitegekanya riravuga yuko umuntu yavuye mu minyororo ari ntawo nikora directeur de la prison arashobora kumuha amafaranga yo kumujana iyo aturuka canke akaraba yuko ayo muhana transport imwunguruza gushika aho aba noneho amategeko aravuga yuko yuko umuntu iyo hageze yuko ava mu munyororo muri iyo mezi ya nyuma baramuha icyo bita perimisiyo abanyoro barabizi akaza aragenda iwabo uruhushe uruhushe akaza aragenda iwabo bakamubona kugira ngo nihagera kwavayo abazi neza iyo azoja kuko hariyo n'abandi bavayo nk'abamaze nk'imyaka cumi bibagiye iyo bavuye hanyuma n'iyo bavuye usanga barimutse amategeko arategekanwa cyane nuko umuntu iyo apfungiwe kure yahaba baca bamwegereza yaba kugira ngo ababanyi n'abandi bashobore kuza baramuramutsa ejo n'ejo ejo bundi bamenye yuko akiriho kandi yaje ataturutse mugabo rero nibaza ko abadiriteri de la prison abarongoye amabohero ata amafaranga bafise kuri ivyo bintu ku rupapuro biranditse mugabo yo hageze kubikora baca bose barabana none ko adashobora gukora mu mupfuko wiwe ngo amuha amafaranga adafise agasanduku karimwo ayo mafaranga ashobora gukoramwo ati reka ndaguhe wiyunguruze canke reka ndafise imodoka ari nibakunguruze bica bigorana upfunzwe ngo adateguwe neza ngo ntiyoroherwa amaze gusubira mu muryango Jean Pierre Ninteretse arongoye AVDP ishyirahamwe riharanira agateka k'abapfunzwe avuga ko mu ngaruka harimo n'uko ikibano kitamwakira neza kubera atateguwe ntabone ko ari karakosorwa akabona ko ari mu gihano ingaruka ya mbere ni uko ashobora kuca asubira muri icyo cyaha agasubira akagikora hanyuma ni umuryango umwakira iyo aba ari uwagiye abona babona ko yagiye yakoze icyaha gikomeye bakaza babona aragarutse biragoye ngene uwo muryango abo babanyi basubira kubona ko ari wa muntu bari bazi kera baguma babona ko ari wa muntu w'icyaha nawe nyine hari n'aho aca abonye ko umenga ararekuwe akacaza musitanteri wa komine mukaza mu gisagara ca Bujumbura Isa Desire Mazimpaka abona ko vyo ukoroha no kumenya vyoroshe abimirije kurekugwa nk'abo bantu bize umwuga bashoboye gusohoka bakavuga ati twebwe naho mubona twarahakinze igihe kingana gutya barashoboye kutwigisha kubaza barashoboye kutwigisha gukora ibyuma kubarira ari abapfasoni cyangwa abagabo tukabona ko abo bantu bashoboye kwiga uwo mwuga ni nabo nyine bodufasha iyo bamaze gusohoka bagashika ku biro by'amakomine aterega twebwe naho mubona twari twaragiye muri bijya twaraye tuvuyeyo kandi tuvuye dufise umwuga ati rero umwuga mubi ni ukuroga ntituzosubira kujya kwiba ubu tugira tufate umwuga batwigishije udusahiriza mu buzima tugiye kuza turabaza hanyuma rero abo bantu twavugana no ku nzego zidukurira tukaraba ni hehe twobashira umushingwamanza Fabien Segatwa habona ko iruhande yo gukurikirana ko upfunzwe yorohewe ubutungane bwo gukurikirana ko atosubira gukora icaha botegejwe no kumukurikirana kugira ngo barabe yuko yihanuye kugira ngo barabe yuko atacaha ari karakora kugira ngo barabe yuko iyo yagiye batayikora mubeshera kuko hari igihe iyo yagiye babonye basomoye igitoki baca bagira ngo ni wa wundi mu un kandi atacyo yakoze nicyo gituma rero hategerezwa kuba mu makomine inzego zishobora gukurikirana n'abo bantu bavuye mu munyororo babahaye kuko burya iyo umuntu yavuye mu munyororo bategerezwa guca bamushyikiriza mu ikomine iyo komine nawe igaca imutwara iyo avuye bagaca bamushyikiriza abashinga ntayo bakavuga ati uyu muntu muramufata neza uyu muntu ntiyatorotse uyu muntu ni umuntu yahejeje umunyororo wiwe cyangwa yarekuwe na sentare mugomba mumufate nk'umwana wanyu mumufate nk'umuntu agarutse mu buzima busanzwe nyamba hari agatungo yari afise mu kubahirize ntihagire umuntu aziramurenganya nicyo cyari gikenewe mugabo ibyo byose ni nk'uko nayivuze habuze uburyo ubutungane ngo burakwiye gutegura kwitaho abapfunzwe mu kubaronsa icyo bakora nk'uko biba ku bana baba bavuye mu bigo by'igororero umuyobozi mukuru w'amabohero gervais hajayandi avuga ko agahaze kakihari na rirya harabasubira kugwa mu byaha bakoze turabona yuko abana akenshi iyo bafunguwe batari kuba kuko barekuwe barafise imigambi bacakora babarize muri ibyo bigo hanyuma bahejeje kurekurwa hariho amashyirahamwe aheza akabakira akaca araba neza yuko ibyo imyuga bize ariko barayikora hariya mu gihugu ibyo twarabonye yuko bituma abana bake baciye mu bigo batagaruka kenshi abantu bantu bakuze turabona yuko hari abantu benshi bisubiriza ubona yariko akagaruka eh, tukabona yuko yaba hariho nk'amashyirahamwe nayo akakorera muri icyo gisata abantu barekuwe ahagira icyo abigisha bategekanya hariya mu gihugu bazokora ari nk'imyuga bagakora akazi bagasubira mu buzima busanzwe bakamenya akaronka n'icyo batunga batabanje gusubira muri bya byaha bakoze co igisata canyu ubuyobozi bwanyu bugiye gukora kuri izo ntambamye zose mwavuze niki ku bwacu tuguma turiko turiga ingene kurera cyane muri iki gisata kijanye no gutegura abanyororo bakiri mu ibohero ari nti Eh, ari nk'abafasha igihugu cyangwa amashyirahamwe atandukanye yoba cyane cyane yitwarika ineza y'abantu bafunzwe eh, nayo yofasha kugira ngo igisata kijyanye no gutegura abantu bafunzwe bakiri mabuto twabategurira ubuzima buzobaho mu nyuma barekuwe eh, nabo twobahamagara ko kwitwarika cyane icyo gisata ubushikiranganje bw'ubutungane ngo buripfuza guhinyanyura amategeko kugira gutegurira ubupfunzwe gusubira mu buzima busanzwe bigira akarusho umugenduzi mukuru w'ubutungane uwitungane adolphe habyarimana abona ko abajeje intwaro nabo boshira ico gikorwa mu mirimo yabo ubushinga bw'ubutungane abahimiriza abajeje intwaro yuko badufasha gukurikirana neza abantu amashirahamwe ari nka mu gihugu cy'amashirahamwe mpuzamakungu aje arafasha yofasha agashira uburyo muri iki gisata c'amabohero kugira ngo dushobore gukurikirana aba bantu imyuga yabo ntigende gutyo ari ngombwa ko mateko atera imbere nk'uko dusanzwe dukurikirana abafungwa ari mu mabohero twobandanya tubakurikirana koko aba bantu bahora mu mabohero indero bafise umwuga ubandanye bafise akazi akabandanye kugira ngo e, inguvu umuntu yarafise ubumenyi yarafise ubwenge yarafise agume abukoresha mu gihe aba yamaze kuva mu ibohero ni hano ikiganiro kebuka wibaze cuno munsi giciye kigarukira twariko tubaganirira ku bijanye n'ingene ubupfunzwe ategerezwa kwitabwaho kugira ngo bimworohere gusubira mu buzima busanzwe nyuma y'igihano cyo gupfungwa bikaboneka ko yanategerezwa kwitabwaho amaze gusubira mu muryango murakoze mwebwe mwakurikiranye kino kiganiro